U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, oci, braćo, sestre, deco, Hristos Vaskrse. Evo već druga nedelja nakon proslavljanja onog najveličanstvenijeg i najslavnijeg događaja u istoriji ljudskog roda, događaja koji stvari stalno praznujemo svake nedelje, naročito kroz crkvu, kroz svetu liturgiju, a svakodnevno u srcima svojim radujući se vaskrsenju gospodnjem i vaskrsenju našem. I ove dane do vaznesenja gospodnjeg 40 dana intenzivno se sećamo Hristovog vaskrsenja i pevamo pobedne himne radosne i blagoslovene koje nas stalno osvežavaju u nama te životvorne sokove sećanja na vaskrsenje Hristovo i na darovanje večnoga života. Ali se sećamo i krsta i raspeća i sećamo se i tih teških dana za učenike Hristove, dana kada se rađala crkva, kada je Duh Sveti činio ono što ljudska slabost nije mogla. Vidjeli smo u tim danima i primere i strašne primere straha i odricanja, ali i strašne veličanstvene primere hrabrosti i ljubavi. Takve primere nam danas Sveta Crkva donosi kroz ovu priču o ženama mironosicama kojima je posvećena ova druga nedelja nakon Hristovog vaskrsenja. One koje su prve došle na grob kada su se i učenici od straha judejskoga sakrili u gornjicu, zaključani, čekali šta će se dalje zbiti, a one pokretane ljubavlju koji je pobeđivao svaki strah i koji je oslobađao sile njihove vere, one hrabro dolaze na grob rano u prvi dan nedelje kada je posle one subotnje tišine kada su se učenici razbežali, a fariseji i starešine jevrejske likovale, one dolaze na grob ne da proslave vaskrsloga, već da pomažu raspetoga. Rizikovavši i svoj život, one nisu marile jer su volele gospoda kao svoga učitelja, svoga spasitelja. One su išle za njim hrabro kroz čitav njegov život, videle mnoštvo čudesa, mnoštvo isceljenja, mnoš, mnoga dela ljubavi koje je gospod pokazivao prema stradalnicima, prema običnim ljudima, paćenicima, bolnima i umrlima. I one su i za njegovu smrt hrabro odlučili da dođu i pomažu mirom njegovo upokojeno telo. Ali umesto Hrista umrloga i raspetoga, one su čule vest o Hristu vaskrslome i prve su se udostojile da čuju tu pobednu veličanstvenu vest iz usta samog arhanđela Gavrila, koji je čekao ih na grobu gde su videle kamen odvaljen jer su se ne plašile od toga da će biti uhvaćene i da će im život biti ugrožen, već su se plašile kako će moći da pomere kamen sa groba jer beše vrlo velik. Ali kamen su našle odvaljen anđela na grobu koji im je objavio vest da se ne boje već da idu i da objave svemu svetu Hristovo vaskrsenje, da jave najpre učenicima uplašenim i zatvorenim, jer strah je u njima nadvladao bio ljubav i vera je njihova ostala zarobljena i blokirana i oni nisu došli da odaju počast svome učitelju raspetome. Ali upravo žene dolaze i ohrabruju i njih i one same ustrašene od te nebivale vesti da su se ispunila sva ona proročanstva, sve ono što je gospod njima govorio, što nisu mogle da razumeju u tom trenutku, sada sve postaje mnogo jasnije. Javlja se radost u srcima njihovim, radost pomešana sa strahom od nepoznatog, jer je to nešto što nisu mogli očekivati. Tako i mi u našim životima da budemo nalik ovim ženama mironosicama, da svoje slabosti, nemoći naše ljudske prirode, da ih hrabrimo ljubavlju, iskrenom vatrenom koja pobeđuje svaku logiku, svaki strah, da osetimo Hristovu ljubav kao što su i one osetile, da kroz crkvu Božju budemo istinski nosioci te blage vesti o pobedi nad svim zlima, kada i nas i nama dođe tamna noć duše, kada nas skole nevolje, kada mislimo da je poraz neminovan, da je naša borba uzaludna, da hrabrost ljubavlju prema Bogu priđemo njegovom grobu, njegovom krstu, da ga omijemo suzama, da ga omijemo molitvama kao najskupocenijim mirisom i da i mi budemo svedočeni da je Hristos vaskrsao i da su svi naši problemi, sve naše muke, da su nestale, da su pobeđene, da je život pobedio, da je ljubav pobedila, da pobedimo i mi svaki strah u nama tom istinskom ljubavlju koju su i apostoli ohrabreni mironosicama kasnije hrabro nosili i onaj apostol Petar koji je stalno se gradio da je hrabar pa se i on uplašio, ali posle je opet stekao tu hrabrost kada je Duh Sveti sišao na njega u pedesetnici noseći na sebi duh crkve kao Hristovoga tela i sam je pretrpeo i poneo rane Hristove i on i svi sveti apostoli i svete mironosice ali su tu vest o vaskrsenju proneli do nas, zato smo i mi ovde sabrani, okupljeni, da tu vest opet i opet čujemo, da je ponesemo u srcima svojim i objavimo ovome svetu, ne utapajući se u sveopšti, sveopštu tamu, u sveopšte sivilo, već da budemo svetlost ne zato što smo mi svetli, nego zato što je Hristos osvetlio naš život svojim vaskrsenjem, što smo članovi crkve, što smo njegovo telo, što smo jedno sa njim kroz i pričešćivanje njegovim telom i njegovom krvlju, da njegova krv i u nama bude, da budemo telo od njegovog tela, da budemo ponosni na to što smo Hristovi, što smo učenici Vaskrsloga, da se do kraja ne pokolebamo nad zlom koje preti, već da budemo svedoci radosti Hrista Vaskrsloga, kome neka je slava sa Otcem i Duhom Svetim u vekove vekova. Amen. Hristos Vaskrse!